بوك تو Dokuz. تسعة Haftanın günleri. أيام الأسبوع Pazartesi, الاثنين Salı, الثلاثاء چهارشنبه الأربعاء پرشنبه الخميس جمعه الجمعة cumartesi السبت pazar الأحد Hafta, الأسبوع Pazartesinden Pazara kadar. من الاثنين إلى الأحد İlk gün Pazartesidir. الاثنين هو أول يوم İkinci gün Salıdır. الثلاثاء هو ثاني يوم Üçüncü gün çarşambadır. El-erbi'a huve thalithi yevm. Dördüncü gün perşembedir. El-hamis huve rabi'i yevm. Beşinci gün cumadır. El-cum'a huve hamisi yevm. Altıncı gün cumartesidir. es Sabt, huve sadisi yevm. Yedinci gün pazardır. El-Ahad huve sâbi'i yevm. Hafta yedi gündür. El-İsbu' bihi seb'ati eyyâm. Biz yalnız beş gün çalışıyoruz. Na'melu khamsete eyyamin fakat. kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.